Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdu rabbil alamin wa salatu wa salam sallallahu alaihi wa sallam Emma ba'd Kao što sam već govorio do sad pri kraju smo uh, knjigi al-Hadisa al-Muqida od imama Zehebija ostalo još jedno dvoje predavanja da to, da to završimo. Kaže autor Faslun, poglavlje, وَمِنَ الثِّقَاتِ الَّذِينَ لَمْ يُخْرَجْ لَهُمْ فِي السَّحِحَيْنِ halkun. Kaže, od, uh, prethodno smo govorili o, znači, poglavlja koje su govorila o fiqatima, odnosno pouzdanim ravijama, njihovim stepenima i kako se računaju, pogotovo oni koji su u Buhari u Muslimu. I zadnje što smo govorili, ako se sjećate, ona poznata izreka kod muhadisa, a to je kullu men hurriđe lehu fi sahihain. Svaki ravija koji je spominut u dva sahiha, faqad kafezel kantara, taj ravija je prešao, kantaru most je prešao. Prešao je most u smislu da se može tretirati da je ravija od, kogu, od kojeg se može uzimati hadis. Bez obzira čak ako ravija ima spornih stvari, E, kod sebe određen ima slabosti što se zna desiti nekada. Baš smo sinoć imali primjer, primjer onaj hadisa, e, hadis koji smo mi radili u 42 nebe hadisa, men ada li velijen, hadis e, koji bilježi Buhari u svom sahihu, ko neprijatelje sa mojim evlijom, hadis bilježi Buhari u svom sahihu, hadis il kuci, kad u Biharbi, ja sam objavio rat, taj hadis je od hadisa koji je kritikovan kod imama Buharije zbog toga što ima u svom lancu prenosila ima raviju za koji su velika skupina imama muhadisa rekli da je da je jako slab, da, da je munkerul hadis. Poput imama Ahmeda, poput poput drugih imama koji su jasno naglasili da je, da je ravija, da prenosi Ebu Hatima i tako dalje, koji su e, rekli za da to je riječ o Haldu bin koji je, e, koji je ravija, koji je prenosio slabe hadise i ocjenja kao takav, jako slabe hadise. A Imam Buhari ga spomenuo svom sahihu i onda govorio sam onda danje zašto je to tako razilaženje, ko je bio na strani na Buharije, onom pa hadisa, ko nije, ko je ko nije, tako dalje. Imam Zeheb taj koji je spomenuo spornost tog hadisa zbog ovog ravi i drugog ravi koji je spomenut. Uglavnom, ovaj, zna se znači desiti da, da dođe ravija, da spomene Buharija muslim nekog raviju za koji su drugim hadisu cijenili da je slab. A ovdje sam, sam e, spominje ovo poznato pravilo, a to je, je svaki ravija koji je spomenut u dva sahiha, govorimo o raviju, znači oni koji je spomenut u lancu prenosila, kaže, fakad kafezel kantara, prešao je, preskočio je most. Koji most? je preskočio je most da se ne ubraja u slabe, u slabe ravije. Znači, ili je, ili ravija koji, eh, čiji se hadis eh, eh, diže na stepen dobrog hadisa, ili vjerodostojnog hadisa. Kaže, fela ma'adile anhu illa burhanin bejin. I kaže, taj ravija ne može se odbaciti, reći sporane, je ta ravija, osim sa jasnim argumentom i dokazom. Pa za kojeg se ravi donese, a u dva sahija spomenite, ima jasan argument i dokaz da ima slabosti u njemu, možemo pričati o njemu. Kao što smo eto spomenuli ovaj hadis, men aga li velijen, ko ne samo sa mome pa ima taj ravija koji je sporan, ili hadisu koji smo, koji smo spominjali prilikom govora o Bulug Maramu, uh, El min Fitre, deset stvari o Fitre, hadis bilježi muslim u svojem sahihu, a u tom lancu prenosi to ima Ravija, za koji ima Ahmed kaže da je munker od hadisa, koji prenosi jako slabe hadise i tako dalje. Znači ima ti pojedinačni hadisa za, koje su kritikovali e, drugi učenjaci, a onda imamo drugi, e, drugi koji su podržali stav imam Buhari Muslim, što su navjeli te hadise dva sahiha iz drugih razloga i drugih argumenata. Uglavnom, ovaj, rezime tu govora o toj temi je da se razilaže mu hadisi, za nekog ravi mu hadisi, jel se prihvata ovaj njegov hadis, jel se ne prihvata njegov hadis. Dobro. Znači, riječ je ovdje o, te, o, o tikatima, pouzdanim ravijama, ko su ravije, njihove stepene i tako dalje, ali na ovaj način, kako je to spomenuo Vehebi, jako je pristupačno i lako, i lako ti pojašnjava ovu nauku, jako tešku nauku u Selahul Hadisu. A to je znači da počinješ od ovih najvjerodostojnijih hadijskih zbirki i razumijevanja onog od Iravije koji je u kod njih, pa onda idemo dalje. Pa zato je došlo ovdje, kaže. Kaže, od sikata, pouzdanih ravija koji nisu spomenuti u dva sahiha halkun, znači velika skupina. Minhum, od njih je, kaže, men sahaha lehu tirmidhi obno huzeime. Od njih su oni, kaže, e, koji su spomenuli, Tirmizi ibn Huzeime u svojim zbirkama i ocijenili da su njihovi hadisi vjerodostojni. Kaže, thumme men rava lehu nesaiju obnu hibban. A zatim kaže, kome su prenosili nesaju u svome sunan ibn Hibban u svome, u svome mustadreku, u kojem spomenuli hadise, u svome sahihu, pardon, spomenuli hadise i rekli da te hadise su vjerodostojni. huma i drugi mu hadis. Drugi mu hadis u svojim zbirkama. Kaže, thumme, lem da'ifum ahad. A zatim te ravi koje su oni spomenuli, rekli za njih da su njihovi hadisi vjerodostojni, niko nije te, za te ravi rekao da su slabi. Uhteđe haulail musannifune bi Kaže, eh, autori ovih hadijskih zbirka zbirki, oni su, kaže, uh, uh, oni su kad dokazuju sa ovim, ravije, uh, sa ovim ravijama uh, svoje hadise, da su oni vjerodostojni, da su ti hadisi u redu. A onda spominje dalje. Kaže, وَقَدْ قِيلَ فِي بَعْدِهِمْ Za neki od tih ravija je rečeno, znači neki muhadisi drugi su rekli, kaže, fulanun fiqa. Znači, za te ravije koje su on spominjali svojim hadisima, kako su ocjenjivali te, a, a, za te ravi u tim hadijskim zbirkama. Mimo Buhari muslima. Kaže da kažu za ravi fulanun, osoba je thika, pouzdan. Fulanun saduk, osoba je kaže saduk, saduk znači to je ovaj oblik izražavanja za raviju za kojeg, za kojeg se tretira da prenosi dobre hadise. Kaže fulanu la besebi, osoba kaže nema smetnje u njemu, nije loš. Fulanu lej se bihi bes, E, osoba kaže e, lejsa bihi bez, nema također jedan oblik lejsa bihi e, bez, nema smet, znači nije, nije, nema, nije loš, znači nema smetnje u njemu da se prenosi njegovi hadisi. Fulanun mahilluhu sidq. Osoba kaže čije mjesto, čije mjesto bukvalno predano, znači čije mjesto sidq, znači pouzdanost. Da je pouzdan, da je iskren. Istin došao je sa istinom, dolazi sa istinom. Fulanun šejh, da ravija znači nazvan šejhom, šejh znači u stvari e, dva znači, ili znači šejh da je učen čovjek ili šejh ili šejh da je starac, a u ovom slučaju kod hadisa šejh znači da mu hadis dobar. Kaže fulano mestur, fulano mestur znači, mestur znači skriveno mu je stanje, u stvari može se ubrati da se njegov hadis prihvata. Kaže fulano reva anho šube, fulano znači ravija prenosi od njeg e, imam hadisa šube. To da prenosi Imam Šube, znači Imam Šube nije prenosio od svakog. On je prenosio od Fikan, od pouzdani ravija. Kaže, ili prenos od njeg ima Malik. Ima Malik nije prenosio svakog, osim da ukaže neko ko nije u redu. Kaže, ili Jahja ibn Qattan, da, da prenosi od njega. Kaže, wa emthalu zalike. I primjer toga kaže, funanun hasenun hadis. kaže, osoba kaže, hasenun hadis, dobar moj hadis. salih salihu hadis. Kaže osoba salih, također salih dobar, znači dobar hadis. Kaže fulanu sadukun inšala. Osoba, kaže ravija, kaže da je saduk, znači da je iskren, da je pouzan, inšala. Sve su ove riječi, izrazi, kažu se, kao što kaže, e, e, kad, smo, e, kad sam slušali komentar ove, ovog metna, košija e, je za sve ove, e, za, za svaku raviju, za kod dođe neki od ovih opisa, to se kaže raviju za koji, e, čiji je hadis hasen, na stepenu hasen hadisa. Znači ona koja je sam unutar hadisa, on dođe ovakav ravija, za njeg ima ovakva ocjena, rečena, znači nije ocjenjeno drugi ravija da je slab, znači njegov hadis je hasen. Svi ostali ravi mogu biti vjerodostojni, pouzdani, a on kad dođe Hasan, znači on spušta, on sam taj ravija spušta hadis na, e, na stepen dobrog hadisa. Dalje kaže, fahadihil ibaratu kulluha džijide. Svi kaže, ove ocjene ravija ukazuju da su, da su znači da su, da su dobri ravije. Leset, kaže mu li hali Nisu ove ocjene ovih ravija e, koje, sa kojima se ocjenjuje da je stanje, da je stanje tog ravija da je slab Kaže, nam, vola, kaže, murakijetan e, li haditihi ila darađati siha, kamileti mutefekalija. Niti ga diže na stepen, na stepen potpunog vjerodostojnog hadisa mutefekalija. Oko složi da su njegove hadise mutefekalija. Znači, on je između nešto. Niti je slab, niti je na stepenu vjerodostojnog hadisa. Znači, nešto između toga, a to je stvari dobar hadis. Kaže, volakim, kethirun mimmen zekarna mutajadabun baina al bihi wa ademihi. Za mnoge, kaže, koje smo spomenuli, od ovih ravija, koji se ocjenjuju ovako, sa ovim ocjenama, da, da nema smijete da njegov hadis uzma, da je dobar ravija, da ovo, da ono, znači sve su ispod stepena vjerodostojnog hadisa, ocjene vjerodostojnog ravije, pouzdanog ravije, kaže, svi su, kaže, oni su, mnogi od njih su, kaže, mute, muteđade bun, znači između onog čiji se hadis e, uzima u obzir, dokazuje se s njegovim hadisom da je prihvatljiv hadis, u ademihi suprotno tome da se ne, dogadi, da se ne uzma njegov hadis. Obično na, na takav hadis ukazuju neki drugi hadisi koji je potrebio, takozvani ševahidi. Hadisi koji su došli u od drugog nekoga ashaba koji podupiru značenje tog, tog hadisa koji je tu tekstom ili čak rivajetom imamo hadise, e, zapamtite te bare, e, ne znam da li smo dosta da razumjeli, znači imamo, imamo osnovni neki hadis o nekoj temi govori i lanac prenositelj tekst hadisa, a onda dođe hadis, e, kaže tevabija ili mutabeat ili ševahid. Dođu hadisi, mutabeat, znači hadis koji od istog gravija shaba podupire istu, samo drugom rivatu. lanci prenositelj, osim što slažu u ashabu, a podupire isti taj tekst hadisa. A onda ima ševahid hadisa, da taj isti hadis. Ševahid, znači od drugog ashaba se prenosi hadis koji govori o istoj temi, u istom kontekstu, isti tekst hadisa. Ili seneda. Pa jedan drugog podupiru. Dobro. U nastavku kaže وَقَدْ قِيلَ فِي جَمَاعَاتٍ لَيْسَ بِالْقَوِي وَحْتَجَ بِهِ وَهَذَا نَسَائِيُ وَقَالَ فِي عِدَّةٍ Kaže, ima skupina ravija za koji se kaže lejse bil qaviji, nije jak. Kaže wahtađa bihi, dokazuje se sa znači uzima se u obzir njegovi hadis u kojima e, kao ravija hadis. Kaže u nesaiju, kaže imam nesai, e, faqad qada fe idete. On kaže za mnogi ravije, kaže lejse bi qaviji. Kaže, vo juhriđu lahu fi, fi kitabi. Kaže, vo juhriđu fi kitabi, a onda navede to gravi u svojoj knjizi. Kaže, fe inne kaulena lejse bi kavi lejse bi džarhin mufsidin. Kada u stvari, uh, u, svojoj knjizi je rekao, znači, kada on kaže za nekog ravija, lejse bi nije jak, nije snažan ravija, to, to znači, kaže, lejse bi, uh, lejse bi džarhin mufsidin, znači, nema uh, jarh znači, nije kritikovan taj ravija sa strane pouzdanosti, toliko na stepenu da, da njegov hadis se ne uzima da je u stvari, da, da, da stepen ravi čiji se hadis ne može uzeti nikako. A onda dalje kaže, vrlo bitno rečenicu, kaže, vol kelamu firuvat, kaže, jahtađu ila vara inta. A kaže, govor o ravijama hadisa. Kaže, e, govor o tome, kaže, jahtađu ima potrebe za, kaže, ila vara inta, ila bogo, potpunu bogobojaznost. Osoba koja govori o ravijama mora biti na stepenu bogobojaznosti potpuno. Kaže u barajati minel heva wal mail. I da osoba bude e, čista od sliježenja strasti ili naginjanje ovome ili onome. To je da bude objektivna, ne subjektivna. Kaže u ahibratin kaminetim hadis, da ima, da ima, kaže, potpuno iskustvo iz oblasti hadisa. Kaže va idelihi i da zna E, Ili znači bolje su u osnovi stvari da zna maha nedostatke hadisa u detalje. u da poznaje riđala, znači ravije hadisa, da ima veliko znanje o ravijama hadisa. Kada je osoba na tom stepenu, kada ovo sve poznaje, kad sakupi, onda može nešto govoriti o ravijama. Da kaže da nekog ravija u redu, je nije u redu, može se prijavati njegov hadis, ne može se prijavati, tako dalje. Ovo je jako bitna stvar koju ovdje naveo. Znači da u stvari se vraća ovdje, govor o ravijama se vraća na snagu samog imama Hadisa. I zato mi smo navodili ovdje, ako se sjećate, jedno, bilo, jedno, e, jedno ovaj, komentara je bilo da smo govorili o tome koji su imami, a to nije bilo mnogo imama, koji su imami bili na stepenu da on može da priča o ravijama. Da e, govori o pouzdanosti nepouzdanosti ravija. Nisu bili svi imami na tom stepenu. I čak svi muhadisi. I zna se, znači, tačno koji su muhadisi ti koji su govorili, čiji se govor uzima u obzir kada govori o džerhu i ta adilu ravija. Džerh znači kritika ravija da nepouzdan, adil da ocjeni raviju pouzdanom. I to se, ta se nauka zove džerhu a ta'dil. Džerh znači kritika, ocjenjivanje ravija da je nepouzdan, a ta'dil znači ocjenjivanje ravija da je pouzdan. I ta, zajedno se nauka ta naziva džerhu a ta'dil. I nisu svi bili znači, muhadisi na tom stepenu da mogu govoriti o ravijama u tom kontekstu. Kaže, me nahnu. نفتقر إلى تحرير عبارات تعديل وجرح وما كاري بين ذلك من العبارات المتجاذبة كاري أزاتي مي أم فاتي إمام ذهب يقول صفايا فيهما أكاد يوم شيء يكون أسرادة شيء يوم ذهب إلي هو اسمه هو اسمه ستاليش جيبي هو اسمه ستاليش وهيجتكو يوم كاري مي إمام كوي مي مي جيمو 14 و 15 و 15 ستاليش Znači, razlikujemo se upo. Kaže, mi imamo potrebu, za svoje vrijeme govorim, imamo potrebu da time kaže da detaljnu analizu izvršimo toga, znači za riječi, za riječi, rečenice, govor učenjaka u Leme o ta dilu, za ocjenjivanje nekog ravije da je pouzdan i za ocjenjivanje nekog ravije da, je, da ima da je nepouzdan. Kaže, voma bene dal, između toga, za neko znači rekli da je pouzdan, neko nije pouzdan. Između toga. Ono je lahko, pazite, lahko je kad se muhadisi složi. Za neko raviju kaže pouzdan ravija. I složi oko toga i uzmaš od njega hadisa što dođe. Lako za raviju kažu, skoro složi se svi da je nepouzdan. Nepouzdan ne uzmaš o Problem je za ravije u kojem je podijeljeno mišljenje. ono ovdje kaže, kaže, kaže, u obejne u minali barat, i kaže, E, između toga što ima. Znači, neki ga ocjenjuju da je prihvatljiv, neki da nije prihvatljiv. I onda kad dođe takav ravije, prenosi hadise, vrlo bitne hadise koje govore propisima, e onda tu nastaje ta bitka. Koji se ravije, je ravija nepouzdan ili pouzdan, kada se prihvata njegov hadis, kada ne prihvata. I onda se tu uglavnom vraća na koga? Na veliki imame, umetamo hadise koji govori o toj temi. I onda oni između kad se raziđu, onda nastaje taj belaj, jel hadis prihvatljiv, nije prihvatljiv, e, oko, njega jeste različiti. E, neki od njih smatra da se može prihvat njegov hadis u ovim stvarima određenim, neki smatra da ne može i onda je to neka oblast koju stvari mi obični miskini, mi ovako sami izučavamo te oblasti, ne možemo to plaš plaho ni razumjeti. Nego kažem, oslanjam se na znanje tog i tog učenjaka, jer ono što on nama predstavio da je to tako, prihvatimo na osnovu vašine kako ne predstavio i uzmamo taj hadis, radimo po njemu ili ne radimo po njemu. Ali u svakom slučaju, znači to je nauka koja ima svoje, svoje osnove, svoje temelje, e, na osnovu koji mi znamo kada se nešto prihvata, kada se ne prihvata. Zato izučavamo ove dijelove, ove, ove što ovdje su, spominjemo od ovih stvari. Zatim kaže naslov, kaže ثُمَّ e, min مِنْ بِسْتِقْرَا tam, Kaže, urife zalike li imam džihbi. واصطلاحه مقاصد وعبارات الكثيرة Urfe zalike ima, pardon. Znači, kaže, zatim najvažnije od svega toga je da znamo, kaže, kaže, da li biste kraj tam, znači, na osnovu potpunog istraživanja nekog imama muhadisa, njegov običaj, njegovu praksu, njegov način kako je on pristupao i ocenjivao određene ravije. Znači, ovo zaista traži veliko, ogromno znanje da ti za nekog raviju znaš kada se njegovi hadis prihvataju, kada se ne prihvataju, u kojim, šta mu znači koja riječ kada ocjenjuje koji raviju. A o tome se govori, nemojte reći da ovo nešto sad mi treba istraživati. On sam govori ovdje da znači, poučava nas. Ovo je već istraženo. I zato ćemo doći nakon ovog, nakon nekoliko rečenica doće s time da će, da će govoriti o tome po pitanju određenih hadisa imama ra, koji su ocjenjivali ravije, kaže imamo među njima stepene. I doći na to, spomenut ćemo to. Kaže, imamo a, po pitanju džerha i tadila. Džerha, znači ocjenjivanje rave da su nepouzdani i tadila ocjenjivanje rave da su pouzdani. Kaže, minhum men e, nefsuhu hadon fi džer. Imamo, kaže, među njima muhadisa, mama koji su bili žestoki ocjeni. Znači, žestoki ocjeni određeni ravi, je pouzdan i pouzdan. Kaže, wa minhum men mu'tadil. Imamo neko koji je umjeren. Umjeren u ocjeni, znači, umjeren u ocjeni. Niti je žestok, niti je, niti je blag ocjen. Kažemo, minhum mutesali. Mutesali je onaj koji je blag. Pa onda naveo primjer toga. Kažu, u walhadu fihim. Od, od muhadisa koji, koji su tretirani da su bili žestoki u ocjenama ravija. Kaže, to je bio Jahja ibn Sa'id al-Qattan. Među njima bio kaj ibn Ma'in, među njima bio kaj Ebu Hatim, ibn uh, Hiraš i drugi. Naveo ovdje četvorcu. Znači, od njih kad dođe ocjena nekog ravije, to znaš da ga je on sasiko sabljom. Znači, zestopio. Kaže, a onda navodi ovdje mu te sahli, obrnute njemu. Oni koji su bili te znači, blagi ocjeni ravlja. Ono, progledaj kroz prste, kroz oči, ono, eto. Ko je bio? Kaže, imam tirmizi. Hakim. Dare kutni u nekim, u nekim hadismu, u nekim ravijama. Znači, navodi njih trojicu. Tirmizija, Hakima, Dara Kutnija, a imamo i Ibn Hibban, također i oni bi. oni su bili suprotno, znači blagi u ocjeni ravija. A onda imamo oni koji su bili, kaže, mu'tedil, umjereni. Nisu bili žestoki, nisu bili blagi, a to je imam Ahmed, imam Hanbel, imam Buhari, je Zor'a. Njih trojica, uglavnom kad dođu u ocjenu ravije, znači to, to je znači, izvagano onim najpreciznijim vagama, u grame, gra, znači u detalje grama, po pitanju određenog ravije. I na osnovu ovog znamo, čak za određene hadise, određene ravije, kad dođe ocjena, različiti se učenjaci određene ravi ako kaže ocijenio ga hake, kaže da je pouzdan ravija. To odmah upitnik stavi. Tirmizi za određene hadise rekao da su vjerodostojni u svom džamiju. To nije, znači, to nije završna ocjena da je taj hadis zaista vjerodostojan. Što? Zato što imam Tirmizi bio blag u ocjeni određenih ravija, čak i za neke ravije koji su jako slabi, prihvatao njih hadis, ocjenio da su prihvatljivi hadisi. Također, da rekutni određeni hadisma i Hiban također, njegova ocjena, njegova ocjena uh, određenih ravija. Dok kad dođe Jaha ibn Katam, uh, ibn, uh, ibn Ma'in, Ebu Hatim, oni kad, znači, raviju, kad nekog, onaj, nekog ocjene da je slab, znači, da, za mnogi od te ravije dođe od njihove, znači, što su bili žestoki ocjeni ravija. I onda obavezno imamo potrebu da se vratimo na to, da ono vapimo, znači šta je rekao Imam Ahmed, Šta je rekao Imam Buhari, Ebu Zur'a i neki ravi koji slični, neki imami hadisa koji su bili na njihovom stepenu. Ali ovdje je vrlo bitna stvar, znači ove sve stvari da o tome, znači koliko je precizna ovdje ova nauka, koliko u stvari trebamo imati preznanje da bi neki hadis razumjeli njegovu ocjenu, e, ocjenu tog samog hadisa. Osnovno je špitno. da samo da pročitam ovdje dvije pa da završimo, kaže Emma kao Buhari, što kaže Buhari, kad Buhari kaže seketu anhu, Znači, Buharija za nekog raviju kaže, seko, prešutili su govor o njemu. Kaže, fe zahiruha ennahum ma ta'arredu lehu bi džerhi Vanjsko znači, ti riječi prešutili su o njemu, to znači, po vanjski znači, niti ga nekog kritikov da nije pouzdan, niti ga rekao da je pouzdan. Kaže, wa alimna maksadehu bistikra. A mi znamo, kaže, nakon toga što smo izučili sve njegove govore o ravijama, kaže, bi mana tereku, da u stvari njegove riječi znači da su tu ravi ostali. Ne uzimate njegove. Znači, e, ima Buhari imao specifičnu terminologiju. Ima Buhari kad nekog ono blago otkači, to znači da je on u dubinama, tminama. Tako, tako Buhari ocjenjivo. Dok drugi koristio teške riječi. Drugi, znači s teškim riječima ocjenjiva I sve to mi moramo znati da bi mogli pristupiti izučavanju ocjen tog hadisa. Također kaže, kada adetu i da kale fihi nezar. Kad ima Buhari kaže za nekog je kaže fihi nezar. U njemu ima nezar, znači on, oko njega ima E, on je upitan. Fihi ne zna, znači upitan je. Taj ravi je upitan. Kaže bimane enehu mutehem. To znači da je on mutehem, da je optužen šta? Fihi ne da je optužen šta za laganje u hadisu. A kod drugi ravija, drugi mu hadis, kad kaže fihi nezar, znači upitan je to znači nešto blaga, ono. Blaga pitka. A Buharija kaže fihi nezar, znači, znači to je, znači kao da ga je bacio dole u, u, tmine, znači. Znači žestoka ocjena to je Buharije, negativna ocjena. Kaže, lese bi tika, to znači da nije poudan Kaže, fehuva indehu esve halen mine daif. Kaže, on je gori u stanju od onog kada kaže da je slab. Znači, na gorim stanju, gorim u opisu njegovog stanja. A, šta, a kako sve ovo znamo? Znamo da, da se izuči određene riječi, ocjene od, od imama Muhadisa. Još samo jedna rečenica, u obisti kraj da kale Ebu Hatim. Kaže, na osnovu izučavanja, Zna se, kada Ebu Hatim kaže da nekog raju, lej se bi kavi i rudi biha ene hada šejh le, lem jeblog deređe da kavi seb. Lej bi, znači nije ja, kaže, kod njih se zna da time mislio da nije došao na stepen, da stepen pouzanog ravije. U Al-Buhari, kad jutliku ala šejh, lej se i juridi bihi dav. A kaže, ima Buhari kad kaže za nekog, za da je, da šejh, da to u stvari znači da je on daiv. Znači, lej se da je daiv. I to su stvari te razlike, neke među ravijom. neke Allahumma da kada što bihamdik. Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam